ir mācītājs Mārtiņš. Tātad katehēzē būs šodien divi Mārtiņi. Kā jau ierasts, no 18. līdz 25. janvārim pasaulē ir lūkšanu nedēļa par kristiešu vienību. Tās ietvaros visā pasaulē norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi, lūkšanu brīži, pārunas, pārdomas, pārdomas, Un šodien šajā rītā es aicinājos uz sarunu balvu evangeliski luteriskās draudzes mācītāju Mārtiņu Vaidskovski. Labrīt, vai Mārtiņš mūs dzird? Labrīt, labrīt, dzirdu. labrīt balvos, labrīt Rīgā. E, gribētu iesākt e, šo raidījumu ar jautājumu, kā priesteris nevis priesteris, bet mācītājs Mārtiņš jūtās Latgalē kalpojot, kādi ir izaicinājumi vai kalpot Latgalē, kur katoliska vide ir viegli vai grūti no viņa skatu punkta, varbūt mazliet viņa pāris vārtos. Mm. Jā, nu vēlreiz labrīt. Uh, es dzīvoju balvos un kalpoju balvu novadā, arī Lūdzes novadā. Un man ir četras draudzes, un kalpoju nu jau, nu jau būs gandrīz 18 gadi. Tad, tad eh, balvu sauc par savām mājām, un kopā ar savu ģimeni šeit dzīvoju. Esmu sapazinies ar, eh, protams, ar saviem draugus locekļiem, draudzēs. Esmu sapazinies arī ar eh, vietējiem aktīvajiem cilvēkiem, Un, un, um, protams, iepazinies arī ar, ar saviem um, um, kolēģiem un citu draugu locekļiem, aktīvajiem kristiešiem, kas ir, uh, kas ir šeit balvos, viļakā, tilžā, kārsavā, mm, nedaudz arī par ēzeknes pusi, tur esmu kā prāvest, arī ēzekne, Lūdza, Viļāna un Varakļāna. Tas ir diezgan plašais reģions, tas mums Latvijas kopējā mm, fona mm, diezgan plaša teritorija. Jā, varbūt šeit nav tā biezāka apdzīvotība, cilvēku mm, tādā blīvuma ziņā. Bet tāpat kā Romas katoļu draugs šeit ir, tā arī Lutāņu draugs ir. Viņas ir pastāvējušas un arī šodien pastāv un cilvēki kopj savu dievbijību. Un, un, šeit, šeit mums Tāpat kā visā Latvijā, Latvija tā unikālā vieta, ir, kur, eh, kur mums ir ekumēniskais eh, spektrs visplašākajā veidā. Arī, arī šeit, Ziemeļvidgalē, mums ir arī, arī pareizcīgo draugs, nedaudz, man liekas, arī baptistu draugs, um, eh, draugs locekļi. Ir. Bet, nu, protams, tā lielākā mažoritāte ir Romas katoļi. Un, un pietiekami daudz arī šeit, Ziemeļvidgalē, Lutāņu. Tā ir. Mazliet viņa varētu atklāt ar e, radio klausītājiem, ka mēs ar mācītāju Mārtiņu um, bijām vairākus gadus kopā, un es strādāju astoņi gadi balvu draudzē, un ar mācītāju Mārtiņu mums bija ļoti laba sadarbība, tāpat arī pārējiem luterāņu mācītājiem, un, un palicis atmiņā, ka mums kopējs dialogs, kopējs darbs un kopēja kalpošana, varētu teikt, ir tas uh, Eh, piemērs tam, ka visi cilvēki mēs varam būt vienoti un visi varam būt kristieši, nesot eh, labu piemēru, tos principus, ko mums atstājis Jēzus ir. Un, ja mēs runājam varbūt mazlietiņ šajā nedēļā par šo vienību, tā vienība arī izpaužas kopējā darbā. Un, protams, protams, ir ļoti labi un patīkami, kad mēs varam sastrādāties, atrast kopējo valodu starp dažādām konfesijām, atrast starp cilvēkiem, bet bieži vien varbūt eh, esam novērojuši savā kalpojumā, ka ir kaut kādas barjeras, šķēršļi, bailes, un gribētu uzdot jautājumu Martiņu, vai uh, esi novērojis to, kāpēc mums bieži viena nesanāk šis ekumenisms, varbūt kāpēc daži cilvēki norobežojās iet uz savu pozīciju, ar ko tas ir saistīts? Nu, droši vien pašā iesākumā jau tas ir tas, ir tas nodoms. Nu, ar kādu nodomu mēs, mēs, mēs praktizējam savu, savu garīgo dzīvi, vai nē, kā mēs nākam Dievu priekšā, vai mēs nākam ar grēknožēlas pilnām sirdīm, vai mums tomēr ir zināma paštaisnība, nu, ka mums liekas, nu, ka mums pienākās, un mēs esam, un mums ir tā bagāža, vai tā, tā mūsu, nu, mūsu līdzinējā pieredze. Uh, nu, katru dienu mums ir jānomirst tam vecajam cilvēkam un jāpiedzimst tam jaunajam cilvēkam. Un, un ja mums ir šāds šis skatījums, tad, um, tad protams, mūsu tas, uh, tas labais nodoms būt Kristus mācekļiem un mācekliem, Dieva valstības lietas celt šajā pasaulē. Tas eh, nebūs pretrunā mm, nekādā ziņā arī ar tādu pozitīvu un veselīgu ekumēnismu, kurā mums ir kopīgi mērķi, kopīgi uzdevumi, jā, kopīgas problēmas arī. Un, eh, Te var pievienoties, mums bija laba sadarbība, uh, šobrīd varbūt nav tik aktīva. Kaut kas ir mainījies šeit, balvos arī, bet tāpat darbojamies. Jā, tāpat arī, arī kāda kopīga pasākuma, arī kopīgas aizlūkšanas un, un, un kopīga, mm, kopīga dalīšanās. Nu, arī, arī šeit, nu, kā tādu vislabāko piemēru šī brīdī es gribētu pieminēt eh, prāvestu Gunteru Skuteli, jā, mhm. kur mums ir tiešām arī ļoti laba sadarbība un arī privāta peinu brālīga kopība, kurā mēs varam padalīties par, par to, kas, kas, kas ir pozitīvi un kas varbūt ir negatīvi. Un, arī ir cilvēcīgi kaut kādās lietās sāpīgi, kur tu kaut ko dari un, un nu, kur kaut kas arī, arī netiek novērtēts vai nepiepildās tā, kā mēs esam domājuši un iecerējuši. Uh, jā, nu, ir cilvēki, kas, uh, kas ir uh, ekstraverti un ir kas introverti psiholoģiski. Un tas kaut kādā ziņā droši vien izpaužās arī draudzē, arī, arī draugu sadarbībā, un arī kristīgajā misijā. Protams, jāatrod katram cilvēkam tas, tas ceļš, kā mēs ar to cilvēku darbojamies. Tas ir mūsu draugs, un tas ir arī, arī starpkonfesionāli. Tas ir arī ar citiem cilvēkiem. Arī. Un, un, ja mēs atrodam to ceļu, kā to cilvēku ieinteresēt, uzrunāt, iedot viņiem uzticību, nu, tad, tad tās lietas notiek. Protams, mēs kā kristieši sakam, tur visur stāv klāts svētais gars. Ja tur ir dieva nodoms un, un gara vadība, tad tas sekmēsies. Un, ja nē, tad mēs jau varam izdomāt vislabākās uh, schēmas vai, vai mo modeļus, kā mēs, kā mēs gribam kaut kādas lietas mm, uh, risināt un veidot. Un, un tad kaut kādā ziņā atkal un, nu, un nesekmēsies. Un, un, uh, jā, nu, tādā lielākā laika posmā man arī kolēģi mainījušies. Ir, un, apstākļi mainījušies, un, un arī tā laicīgā vide kaut kādā ziņā ir mainījusies. Nezinu, pašvaldību vadītāji, vai skolu direktori, vai, vai, vai, vai tie cilvēki, ar kuriem arī nākās sadarboties šeit, balvos un vispār novadā. Un, un, un tad mēs meklējam to ceļu, kā mēs varam. Kā mēs varam tiem cilvēkiem pasludināt evaņģēlīju, kā mēs varam viņiem palīdzēt, kā mēs varam jā, nu, virzīt arī tās lietas, kas ir mūsu intereses un kas ir mūsu uh, mūsu uzdevumi ne tikai savā draudzē, iekšienē, bet arī uz ārā sabiedrībā. Protams, piebilstot un pārdomājot, ko jūs teicāt, man nāk prātā, ka pirmām kārtām ir tas cilvēciskais elements, un, protams, arī kā mēs attiecamies viens pret otru un parādām ar to labo piemēru, ka varam sadarboties, ka varam kopīgi uh, tāpat lūgties, un es domāju, ka vienošais elements ir šī kristīgā ticība un ticība uz Jēzum, Jēzum Kristumu. Ja tam mēs paskatāmies baznīcas vēsturē, tad šogad aprit 1700 gadu kopš Nīkajas koncila, un ir tas vienojušais elements arī šajā kristiešu vienības nedēļā, un varētu teikt, ka ticības apliecinājums un dzīve pēc tā, varētu teikt, ir tas, kas arī mūs raksturo kā kristiešus. Jā, bieži vien uh, attiecības veidot ir ļoti, ļoti grūti. Mēs varbūt raugamies viens uz otru, kaut, kaut ko nepazaudēt, varbūt kaut ko neieļaunot un daudzas, daudzas tādas citas lietas, bet pāri visam, protams, arī šis, šis aspekts, ka mēs pirmām kārtām esam cilvēki, kas veido dzīve veido sabiedrību, veido kopienu un arī draudzi, kurā mēs strādājam. Un ja mēs lūkojamies uz Latgali, tad jā, varbūt pārsvarā ir katolicīgie, luterāņi, maza sauviņā ir baptistu un pareizticīgie, vecticībnieki, bet ir šie kopējie elementi. Jā, tā ir ticība, tie ir, tie ir principi, uz kā mēs veidojam savu dzīvi. Mm. Eh, mazliet iesim tagad muzikālā pauzē un tad eh, pārdomāsim par šīm lietām tālāk. Hei, vai tu esi radioaktīvs? Pievienojies mūsu brīvprātīgo pulkam un palīdz nest evaņģēlīju katra cilvēka mājā. Kā? Kopā ar Radio Mariju komandu dodoties uz dažādām Latvijas vietām, draudzēm un pasākumiem. Kas jādara? Jāpastāsta cilvēkiem par radio. Piesakies! info at rml.lv vai zvano 6796 9128. drošs un nemainīgs, kāds mīlestības dziļums mīl. Zib marietons jau šo piekdienu 24. janvārī. Arī jaunajā 2025. gadā Rādījuma arī Latvija paļaujas, ka tu klausītāji mūs atbalstīs ar ziedojumiem, lai varētu sekt visus janvāra izdevumus. Ziedo, lai Rādījuma arī skanētu. Ej uz rml.lv slīpsvītra ziedot vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 000 67 69 Zvanot pa šo numuru, tu ziedo 4,27 eiro. Paldies, un lai Dievs tev atmaksā simtkārtīgi! Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kopā ar jums ir priesteris Mārtiņš un mācītājs Mārtiņš. Iesākām mēs runāt par savstarpējo dialogu, par kopējiem darbiem, tāpat arī par formām, par attieksmi, bet, eh, protams, lai veicinātu šo vienību starp konfesijām, uh, ir vajadzīgs dialogs, un pirmām kārtām es domāju, ka dialogs nozīmē cilvēciskās vērtības, kurās bieži mēs apliecinām gan mīlestībā, gan līdzcietībā, piedošanā, cieņā pret dzīvi, un dialogs palīdz arī uzsvērt šīs vērtības, kas mums katrā konfesijā ir. Vēl viena lieta, ka mums varbūt bieži vien jāpārkāp pāri aizspriedumiem un sarunas, arī šodienas eh, dienas katehēze mums palīdz izkliedēt nepareizus priekšstatus un stereotipus gan par konfesijām, gan arī par citām reliģijām. Es domāju, ka tā ir, ko, ko mācītājs Mārtiņš teiks par šīm lietām. Jā, jā, jā. Nu, cilvēki, cilvēki šajā pasaulē dzīvo no savas pieredzes, uh, a priori. Nu, tas, kas, tas, kas mums, ko mēs esam piedzīvojuši, to, ko mēs, to, ko mēs esam iemācījušies, nu, tas mums ir, tā ir mūsu tā bagāža, un ar to mēs arī darbojamies. Bet ir jāatcerās, ka Dievs ir apstākļi, vai viņš ir, viņš, ir, viņš ir ārpus pieredzes, viņš ir pirms pieredzes. Un, uh, Un, protams, mūsu grēka stāvoklis, kurā mēs dzīvojam, tas ir tā kā, tā kā zirgam, kuram ir uzlikti nu, šie, šie, šie aizsliekņi, lai, lai zirgs neskatītos pa labi un pa kreisi, bet tikai taisni. Un, un grēks ir tāda lieta, kas neļauj mums redzēt to kopainu. Un, un arī, arī reliģiskajā ziņā, ja mēs runājam par, par, par ekumenisko dialogu, Un tam ir vairāk šie līmeņi. Ir. Mm. Viens ir tas, tas, tas, tas līmenis, kurā baznīcas vadītāji runā, vai, vai pilnvarotie baznīcas vadītā, vadītāji, kuri, kuri, kuri tad runā nu, par teoloģiskām lietām, niansēm, finesēm tādām. Uh, un, un tas ir vairāk tāds, nu, vairāk varētu teikt, teorētiskais darbs. Un, vai teoloģiskais? Ak akadēmiskais, jā. Uh, Un tad ir tas līmenis, ko mēs šeit runājam ar, ar priesteri, proti tad, tad līmenis, kurā mēs, mēs reāli kalpojam cilvēkiem, vienalga. Kā piemērs, piemēram, balvu pansionāts, kur 8 gadus Mārtiņš brauc, es jau 18 gadus braucu, <laughs> un kur ir cilvēki, kur ir eh, savas vecumdienas pavada, no dažādi konfesiju cilvēki, ticīgie, neticīgie, nu dažādi tur ir ar atkarībām, un, un varbūt tādu nelabvēlīgu, un arī ļoti inteliģentu cilvēku, un ļoti, ļoti smalkjūtīgu cilvēku. Viņi visi tur dzīvo. Un, un, un tu jau Mārtiņš zini, tur trīs stāvi vai ne? Mm. Un, Un, un mēs parasti uz tajā otrajā stāvā, bet noteikti vienmēr iegriežamies arī trešajā stāvā. Trešais pirmais stāvs ir jā, pirmais stāvs tiem, kas ar kustību traucējumiem, nu, tur mēs varbūt mazāk, tur administrācija ir un, un ēdnīca un tā. Otrais stāvs ir mūsu kapela, ekumeniskā, kur eh, visas konfesijas notur eh, savus dievkalpojumus. Un, un, un tur ir mūsu eh, garīgi attribūti, ja, ko mēs lietojam, altāris, un, un, un sečstūri, un krucifiks, un soli, un ēdeles, un tā tālāk, kas ir tāds nu, labs piemērs. Un, Un, un, un tad ir trešais stāvs, kur ir gultās guļošie cilvēki, nu, kas principā nevar no savām gultām izkāpt, vai ja var izkāpt, tad viņi var piegulties, bet nevar nekur tālāk aiziet. Un, kur mēs ejam, eh, visu konfesiju mācītāji, mēs ejam augšā, mēs ejam eh, pie šīm gultiņām un, un uzklausām grēku sūdzi un dalāmies un stiprinām ar Dievu vārdu. Un, un, Un, un, un, un svēto vakarēdienu arī dodam mūsu konfesiju piedarīgajiem. Un, un tā ir, tā, tā, ir, tā, tā, ir tā, tā, tā reālā vide, kurā mēs darbojamies. Un, un, un tur ir tas reālais ekumēnisms, nu, kā tas ir pie cilvēkiem. Ja? Jo Jēzus jau arī viņš jau viņa kalpošana templī vai Jeruzalemē, nu, viņi ir ļoti, ļoti limitēti, ļoti, ļoti mazi reālā viņa darbošanās ir ejot no ciemu uz ciemu, esot pie ļaudīm, esot pie priecīgajiem, un bēdīgajiem, laimīgajiem, skumjajiem un kalpojot viņiem savu kalpošanu. Un tā arī baznīcas kalpošana, tā īstā vieta jau ir nu, tad, kad mēs kalpojam cilvēkiem, tad, kad mēs kalpojam no vienkāršajiem cilvēkiem. Un um, pieminēja nu, par, par, par, par svētdarbībām, par dievkalpojumu. Jā, mēs mazliet aizkadrā, kur un, kamēr skanēja dziesma, mazliet ar mācītāju Mārtiņu aprunājamies, jā, starp kopīgo un atšķirīgo, kas ir dievkalpojumos, varbūt citiem tas jā. ir pieņemams, citiem nav pieņemams, bet, protams, galvenie principi savukārt ir cieņa, Es domāju, atvērtība, vienlīdzība, patiesība un kopīgi mērķi. Jā, varbūt dievkalpojumos arī tur teoloģiskās atšķirības ir, varbūt nostāja sakramentu jautājumos, kad katoļu baznīca ir septiņi sakramenti, bet luteriskajā baznīcā, manuprāt, ir divi tikai sakramenti. Un, jā, bet es domāju e, no praktiskā, no pastorālā viedokļa, kā tu teici, Mārtiņ, tad uh, vienkārši mēs nesam Jēzu cilvēkiem, un citu reizi cilvēkam ir vienalga, ar ko parunāt, vai tas ir priesteris vai mācītājs tajā pašā pansionātā. Mhm. Viņam vajag izkratīt savu sirdi, atdot kādam un, protams, uzklausīt e, to, kas viņā ir sakrājies, sasāpējis un lūgt, aizlūgt par viņu. Un tas ir tas mhm. viens no tiem aspektiem, kas mūs vieno lūkšana, uzticēšanās, mhm. mīlestība. Mm -hmm Es tā domāju, mhm. jā. Protams, mhm. atceros uh, balvu laikus, kad es strādāju, kad uh, bija viens tāds brīdis, kad es strādāju dārzā un atbrauc uh, cilvēki un, un jautā, vai es esmu gatavs braukt pavadīt pēdējā gaitā uh, uh, mirušus, saku, nē, man šodien man tā kā brīva diena nav, jā, mēs meklējām uh, Mārtiņu, saku, nu jā, šeit katoļu priesteris Mārtiņš dzīvo, varbūt jūs domājat luterāņu mācītāju Mārtiņu, jā, mazliet, kā mēs blakus tur dzīvojam kaimiņos, mazliet, jā, šis ir aspekts, bet pirmām kārtām uh, arī šī vienotība, izpratne, mīlestība viena pret otru, tas ir tas raksturīgais vienotība un ekumenisma, varētu teikt, garam, es tā domāju. Ja, protams, kopīgie mērķi ir tas pamats, kas ir tas vienošais elements, un bieži vien arī jārunā atvērti ar vienlīdzību, patiesību, jo runājot, mēs katrs arī parādām arī savu nostāju. Jā, pasaulē starp eh, reliģijām arī vajadzētu būt šai pašai vienotībai, vienprātībai dažādos pasaules mēroga jautājumos. Arī aizkadrā mēs ar eh, mācītāju Mārtiņu arī pārunājam, ka vajadzētu drusku mazlietiņ paskatīties plašāk, uh, citā skatu mm. punktā, ne tikai starp konfesijām, bet arī starp reliģijām. Jā, jā. jā, jā nu tas, ir tāds, tas ir tāds jautājums, ko, ko kristiešu, kristiešu vienotības nedēļā mēs tam, mums ir ekumenisms, jā, un, un, un, un jā, tas ir tāds sens termins, un tas izskaidrojums laikam ir vienā namā vai zem viena jumta, vai ne, nu, jā, un tad viņš ir vēstures gaitā, nu, mainījies, jā ne tie uzsveri, vai tas, ko mēs ar to saprotam, vai ko mēs ar to domājam, šo vārdu ekumēnisms. Un, uh, un pasaulē arī šodien ir dažādi priekšstati, ko nozīmē ekumēnisms. Jo mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam, nu, nu relatīvi, mēs dzīvojam tādā, nu, vēsturiski kristīgā zemē, kur ir šī kristīgā misija bijusi. Uh, mums ir kristietība, nu, tā pamatreliģija, uh, grozam, kā gribam, bet pasaulē ir ļoti daudz valsts, kurās kristietība ir minoritāte, kristietība, krist, kristieši ir, ir mazākums. Un, un tad ir tas, ka mēs, ka ir cilvēki, kas grib šo vārdu ekumēnismus ielikt, runājot par, nu, par vispārīgi, nu, par dievu meklējumiem, tādā reliģiju kontekstā un teikt, nu, kur mēs kaut ko varam vienoties un runāt, nu, teiksim, kopā ar musulmaņiem, uh, ar budistiem, ar, ar, ar hinduistiem, ar eh, nu, nezinu, tiem pašiem sektantiem, arī kas ir nu, dažādi, dažādi reliģiju sektas, vai ne, vai, kas ir pat tāds destruktīvs. Un, un tad man, man liekas, nu, mums ir jābūt uzmanīgiem, ja mēs lietojam vārdu ekumēnisms. Jā, vien, viens jumts vai viena, viena kopība. Jā, ir lietas, kur mēs tīri cilvēcīgi varam runāt, tāpat kā mēs runājam ar nekristiešiem, arī ar ateistiem mēs runājam, nevis nerunājam. Ja, jo tas vienmēr gudrs cilvēks būs tas, kurš runās, kurš mēģinās izprast to otru cilvēku. Un, un, un šīs, šīs, šīs dažādas reliģijas, pēc, pēc nu, grēkā krišanas, mēs varam teikt, jā, nu, Dievs ir ielicis šo transcendenci, nu, kad, kad cilvēks meklē, pie kā tiekties, no kā saņemt spēku, saprotot savu nespēku, savu nevarību, uh, un, un, un ir šie dažādie dievu meklējumi. Tomēr Jēzus saka, es esmu vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani, ja? kur mēs kā kristieši sakam, nē, uh, lai tu taptu pestīts. Tev nav tā, ka tu vienkārši vari būt labs cilvēks, un Dievs tevi pieņems debesīs, un, un tu tiks pestīts. Vienīgi Kristus ir tas ceļš un tā dzīvība. Un, un, un tāpēc mūsu, kā kristiešu, uzdevums ir Ah, nu, vienmēr eh, nu palikt šajās pozīcijās, kas apliecina Kristu, neskatoties uz to, ja pat mēs kā kristieši kopumā esam minoritāte, esam mazākums. Ah, un, un, un, un tā ir tāda lieta, par ko mums jādomā. Ja, jo pasaule arī mainās, un tie, tie monopoli un, un, un tie, tie, tie, mēs varētu teikt, nu, tur politiski vai nē, ir tur stiprākā valsts pasaulē vai lielākā valsts, un tad ir kādas citas, kas arī gribētu būt. Un, un, un tāpat arī par reliģiju var teikt, nu jā, mēs kristieši esam no mūsu pozīcijām raugoties, mēs esam tā vadošā un kristietība pār visai pasaulē. Nē, nē, šodien musulmaņiem liekas, ka viņi pārvalda pasauli. Un, un, un atkal Āzi, Āzijas reliģijas, nu arī viņām arī ļoti liela ietekme ir arī, arī rietumu pasaulē, arī dažādā veidā. Nu, un, tad, un, un, un šādā skatījumā skatoties, cik ļoti labi, ka mēs kā kristieši varam būt vienoti. Nevis vēl sašķelti nu, konfesijās, un tad savā starpā kaut kādā ziņā vēl cīnīties. Un, un, un, un, un tad tās citas reliģijas ņem virsroku tur, kur mums kristiešiem būtu jābūt vienotiem un jāsaka, jā, mēs pārstāvam mīlestības reliģiju. Jā, jo Kristus ir nācis ar mīlestību. Nevis Eh, nevis eh, lai nokautu, nevis lai iznīcinātu, lai pakļautu, eh, kas ir principā pa lielam visu pārējo reliģiju pamatā. Kristietība atšķirās ar to, ka, ka Dievs viņš, viņš savu mīlestību mums dod, dāvā, un tā ir beznosacījuma mīlestība, to sauc par evaņģēliju. Un, un no manas puses evaņģēliska luteriskā baznīca. Mums ir pirmais vārds evaņģēlis, nevis luteriska evaņģēliskā. Vai ne? Un es domāju, ka Romas katoļi arī nu, par to noteikti domā. Arī. Kas ir tas baznīcas pirmā lieta? Vai tā ir bauslības pasludināšana, vai, ne, vai kārtības, vai, vai, vai dieva mīlestības pasludināšana? Un, un, un, un šie, šie mīlestības ieroči, viņi ir, viņi ir eh, to Kristus mums rāda, ka viņi ir pārāk par tām spēka pozīcijām uh, un, un varas pozīcijām, ja kas šī pasaulē ir Uh, nu tā, tā pasaulīgi jau liekas. Nu, Jā, bet mēs, ja skatāmies starp reliģijām, tad arī dažādi izaicinājumi ir. Mēs skatāmies, piemēram, uz to pašu uh, islāmu, citu reizi sastopam arī kaut kādus nozarojumus, kas ir fanātiski un fundamentāliski. Daži reliģisko kopienu locekļi uzskata, ka dialāks apdraud viņu ticību, Un atkal mums ir citu reizi nepareizi priekšstati, stereotipi, vēsturiskas nesaskaņas. Un vēl viena lieta, kas mums varbūt, ja mēs skatāmies arī šajā religio, religiju dialogā, tad šīs kultūras atšķirības, ka reliģijas bieži ir saistītas ar konkrētas tautas vai kultūras identitāti, kas var radīt grūtības izpratnē. Un nāk prātā man tagad šis pēdējais, ko mēs redzam sabiedrībā, vai Rīga atļauj celt mošeju vai necelt mošeju islām ticīgajiem, kur izskanēja masu mēdījo šis jautājums. Jā, un šeit liek mums bieži vien arī padomāt par šo izaicinājumu, par šo dialogu. Jā, ja mēs tā skatāmies, uh, citu reizi par rezultātiem vai ieguvumiem, tad vienmēr pāri visam ir pamatā miers un miera veidošana. Un mm, dialogs, manuprāt, mm, palīdz samazināt konfliktus un veicina arī starptautisku mieru. Un miers pasaulē uz doto brīdi ļoti, ļoti vajadzīgs gan starp reliģijām, gan arī starp tautām. Un vēl viena lieta – kas, manuprāt, ja mēs runājam par reliģijām, ir tad eh, mēs viens otru garīgi varam bagātināt, jo dialogs ne tikai iedvesmu un palīdz dziļāk izprast vienam otru, bet arī izprast arī kādi mēs paši esam kā kristieši, kur mums vajag augt. Jā, jo bieži vien mēs kristieši baidāmies apliecināt savu ticību, mums pietrūkst varbūt enerģijas, jā, ir ļoti jauki, ka mums ir kopēji pasākumi, kopējs kalpojums, pastorālais darbs, un tas jau vien liecina par to, kā, kādas ir mūsu vērtības. Un liels prieks, ka pēdējos gados, gan gan Latgalei, sevišķi Balvos, tagad arī Daugavpilī un citās vietās ir tā tradīcija ar lūkšanu brokastīm, kad sanāk eh, dažādu konfesiju cilvēki kopā, arī lai liecinātu, lai dalītos, lai lūgtos kopā, un tas ir viens arī no tādiem aspektiem, kad mēs apliecinam savu ticību. Mm, es pilnīgi varu pievienoties. Jā, lūkšana brokastis ir viens no tiem ļoti labajiem uh, ļoti labajiem instrumentiem, kur mēs ekumeniski izman, izmantojam. Uh, un, un, un to vajag izmantot, un tas arī aizsniedz cilvēkus, tam ir labi rezultāti. Un, uh, jā, arī, arī eh, kaut kādā ziņā nojauc tās barjeras, eh, kas ir nu, dažreiz tā tīri, <laughs> tīri cilvēku starpā. Nu, tad viņi saka, ah, kas, tur, kas, kas, tur, kas tur pie tiem luterāņiem, vai pie tiem mhm. katoļiem, mm <laughs> -hmm. vai pie tiem pareizticīgajiem ir. Un tad mēs izrunājamies, un tad mēs varam viens pie otras iet ciemos, un tad mēs varam padalīties. Un, un viens otru uzklausīt un saprast, un tā runāt vienā valodā. Jo dažreiz ir tā, ka nu, kad, eh, tad, kad cilvēki viens otru nepazīst un, un, un neiedziļinās tā, tajā lietas būtībā, tad, tad it, kā, it kā kaut kāda saruna notiek, bet tiek dažādi līmeņi. Ir, un, un, un tur tā valoda nesakrīt. Ļoti svarīgi, ka mēs, ka mēs runājam vienā valodā, ka, mēs, ka, ka, ka mūsu, mūsu ticības pamatā ir svētie raksti, ja, Bībele, ja, Bībeles kanons, kas ir ekumēnisks, ja, tāpat kā mums, mums ticības apliecības lielās, apustuļi, nīkais, atanāsī, ja, kurus mēs arī šo simbolus lietojam arī. Un, un, un, Un tādā kontekstā mēs varam arī runāt arī par atšķirīgo, arī, kas, ir, kas, ir, kas ir mūsu izpratnes uh, nu, teoloģiski, arī mācības ziņā, uh, un tīri prakses ziņā arī. Uh, kā mēs praktizējam kādas lietas. Un, un, un, un šā vai tā mēs atkal aizējam nu, atpakaļ pie tā, nu, ka, ka nu, tie cilvēki jau principā ir vienādi, mm -hmm. vai viņi ir ļoti līdzīgi. Tā tas ir. Nāk Lutāņu baznīca vai nāk uz katoļu baznīcu, vai, vai iet uz pareizcīgo baznīcu vai uz baptistu draugu. Vai nē, nu, tas problēmas arī vienādas. Tie grēki arī vienādi ir. Tā lūk ir. Tā kā. Jā. Labi, iesim mazā muzikālā pauzē un tad mhm. noslēdzošā daļa. Mm -hmm. gaismā ieterpjas, jaunajā gaismā jums atkāpsies. Jauna gaisma, jauna saules sauc. Mosties ceļies, kļūsti arī jauns. Mosties ceļos, rīts jau klūč. celies, draugs. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Es priecājos par taviem darbiem, kungs. Darbiem, kungs. Es ilgojos pēc taviem brīnumiem un zīmēm. Tu esi manā klīns un patvērums. Kungs, tevā. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē, savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Mana sirds, mana sirds, mana sirds tev gavilē savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Es priecājos par taviem darbiem, kungs. Es ilgojos pēc taviem brīnumiem un zīmēm. Tu esi manā klints un patvērums. Manā sirds, manā sirds, manā sirds tev gavilē, savās rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Manā sirds, manā sirds, manā sirds tev gavilē, savās rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju savas rokas es ceļu, tavu vārdu slavēju. Eterā Radio Marija Latvija kopā šodien ar jums ir priesteris Mārtiņš un mācītājs Mārtiņš. Noslēdzošajā daļā gribu atgādināt, ka 25. janvārī Rīgas domā notiks lūkšanu nedēļas – par kristiešu vienotību ekumēniskā lūkšanu pēcpusdiena. Pulkstens pusdivos dienā būs slavēšana, pulkstens divos atklāšana, svēto rakstu lasījumi, bīskapu un mācītāju uzrunas, aizlūgumi, slavēšana, pielūgsme, lūkšanu stacijas, kur dziļāk varēs piedzīvot uzrunās ap, aplūkotos tematus, tāpat ir konfesiju, garīdznieku savstarpējā svētība un, protams, noslēgumā silta zupa un laiks sadraudzībai. Un gribētu jautāt noslēgumā mācītājam Mārtiņam, kā tu raugies uz turpmāko sadarbību, uz vienotību, kas mums vajadzīgs, lai mēs ietu vienoti šo ceļu, ko Dievs mums ir dāvājis. Kādas būtu šīs pieturzīmes, varbūt īsiem vārdiem? Nu, tā galvenā pieturzīme, manuprāt, ir eh, būt ar Kristu. Ja tas arī mans novēlējums savai draudzē, savām, savām draudzēm ir, proti, ka šī jaunajā 25. tā kunga žēlstības eh, gadā, 2025. ka mēs esam kopā ar Kristu. Ja, ka, mēs, ka mēs esam lūkšanā, savā ticībā, uh, kristīgajā apcerē, par Dievu vārdu, par rakstu vietām, ka mēs esam kopā ar Kristu. Un, ja mēs esam kopā ar Kristu, eh, tad arī tas arī paver to iespēju, ka mēs ieraugam to savu līdzcilvēku, ka mēs redzam arī to savu kristī, kristīgo brāli un māsu. Un ne tikai savas draudzes ietvarā, bet arī plašāk, arī, arī, arī kaimiņu draudzes un arī, arī citu konfesiju kristiešu kopībā ja svētais gars ir ar mani un, un, un es esmu Kristus māceklis un mācekli, tad man ir skaidrs tas virziens, tad man ir skaidrs tas mērķis. Un, un tad, es, tad es varu sadarboties un nolikt pie malas arī visas tās cilvēcīgās, arī kaut kādas nezinu, ambīcijas, vai, vai, vai, vai pārpratums, vai nezināšanas. Nu, un tad ar Dievu palīdzību, lai labas lietas piepildās, viss labi, labi nodomi piepildās arī, arī mūsu darbā. Jā, mazliet arī nu. tāpat es uh, arī pārdomāju par šiem lietām, ka trīs pieturu zīmes manā skatījumā ir, kā tu teici, Mārtiņ, vienotība Kristu, pēc tam ir izlīgums un kopīgi mērķi, un tas ir pats, pats svarīgākais ir, un tad mēs varam kopā gan lūgties, strādāt, kalpot cilvēkiem un, protams, Dievam. Jā, varbūt vēl kādi ieteikumi, vai mēs varētu, nu, noslēgt šo mūsu sarunu dienas katehēzi ar lūkšanu, bet pirms lūkšanas skatos monitorā ir atnākusi viena ziņa no balviem. Sirsnīgs paldies priesterim Mārtiņam un mācītājiem Mārtiņam par katehēzi, par sadarbību, vienojot draudzes, lai Dievs svētī jūsu kalpošanu, lai dāvā jums visas nepieciešamās žēlastības. Paldies! Jā. Varbūt noslēgsim mēs ar lūkšanu. Jā, jā. Saliksim rociņas, lūksim. Kungs, Dievs, debes Tēvs, mēs tev pateicamies par šo žēlstības dienu, par šo žēlstības rītu, par šo kristiešu vienotības nedēļu, kur mēs varam domāt par mums kopīgām, svarīgām lietām, arī tiem izaicinājumiem, kas mums ir, un, un pārbaudījumiem šī grēka pilnajā pasaulē, arī caur vēlnu, caur mūsu miesu un caur pasauli mums uzbrūk, ka mēs to visu varam uzvarēt un ka varam būt tavi mācekļi un māceklis šeit laikā un arī tur mūžībā. Debes Tēvs, mēs lūdzam par visām laicīgām lietām, par mieru, par veselību, par dienascho maizi, par nabagiem un par slimajiem, par tiem, kas šodien mirst. Debes Tēvs, sveitī un palīdz arī mums, mūsu gaitās, mūsu ceļos. Sveitī mūsu draugus un kristiešus un, un draugus locekļus. Un, Sveiki arī baznīcas vadītājus un tos, kas nes garīgas atbildības. Debes Tēvs, tavās rokās ieliekam arī visas savas klusās sirds lūkšanas, savus bezvārdu nopūtas. Lūdzam, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī šeit virs zemes. Lūdzam, Āmen! Lūksim debesu Tēvu, lai sūta mums svēto garu, lai Viņš mūs vada lai vada mūsu pestīšanas ceļu izlīgumā un sapratnē, lai dāvā mums pazemību, lai mēs meklētu kopīgus risinājumus, strādātu kopā, lai mēs debesu Tēvs nestu Tavu gaismu pasaulē. Tāpat mēs lūdzam šodien par visiem kristiešiem visā pasaulē, par katoļiem, luterāņiem, pareisticīgajiem, baptistiem un visām citām konfesijām, uh, lai mūsu atšķirības kļūst par bagātību, nevis šķērsli, un lai mēs vienoti slavējam Tavu svēto vārdu. Kungs Jēzu, Tevi lūdzam, lai mēs būtu vienoti, kā Tu esi vienots ar Tēvu. Liec, lai šī nedēļa kļūst par sākumu jaunai sapratnei, kurā mēs ne tikai lūdzam kopā, bet arī dzīvojam kopā Tavā mīlestībā. Lai mūs visus svētī un sargā, visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Sirsnīgs paldies visiem radioklausītājiem, kas bija kopā ar mums šajā katehēzes stundā. Sirsnīgs paldies mācītājam Mārtiņam Vaitskovskim, kas bija šodien attālināti zūmā no balviem, lai jums visiem jauka un svētīga šī ceturtdiena un tiekamies uz kopējiem dievkalpojumiem mūsu baznīcās it sevišķi Rīgas domā sestdien pulkstens divos pēcpusdienā. Mācītājs Martiņš kaut ko teiks noslēgumā vēl? Lai Dievs jūs visus svētī. Jā, Paldies. visu labu un ar Dievu. Dievu. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!